T'ha rematat o proto logo. Huervà primer capítoli. Estin, est. Estin, est. Airei, capit. Airei, capit. Epairei, atòlit. Epairei, atòlit. Badizei, it. Badizei, it. Georgei, colit. Georgei, colit. Hesihatzei, qui Kieskit, Hesihadzei, Kieskit, Kathidzei, Sedit, Kathidzei, Sedit, Kamnei, Laborat, Kamnei, Laborat, Katadinei, Okidit, Katadinei, Okidit, Katatrivei, Defetiskitur, Katatrivei, Defetiskitur, Legei, Dikit, Legei, Dikit liei, soluit. Liei, soluit. Oikei, incolit. Oikei, incolit. Parejei, Prodit, Parejei, Prodit, Ponei, Laborat, Ponei, Laborat, Scaptei, Fodit, Scaptei, Fodit, Stenatzei, Flet, Stenatzei, Flet, Ferei, fert, ferei, fert, pilei, amat, pilei, amat, flegei, urit, flegei, urit, jairei, laetatur, jairei, laetatur, joagros, ager, joagros, ager, joanthropos, homo, joanthropos, homo, joauturgos, wicanus. Joauturgos, Wicanus, Jovios, Huita, Jovios, Huita, Jogelios, Sol, Jogelios, Sol, Jocleros, willa Jocleros, willa Jolizos, Petra, Jolizos, Petra, Joicos, Domus, Joicos, Domus, Joponos, Labor, Joponos, Labor, Jositos, frumentum, jositos, frumentum, jochronos, tempus, jochronos, tempus, acenaios, ateniensis, acenaios, ateniensis, augnos, solicitus, augnos, solicitus, aperantos, infinitus, aperantos, infinitus, eleuceros, liber, eleuceros, liber. Hicanós, suficients. Hicanós, suficients. Calós, bel·lus. Calós, bel·lus. Macrós, longus. Macrós, longus. Megas, magnus. Megas, magnus. Polis, multus. Polis, multus. Jalepos, arduus. Jalepos, arduus. Ahí semper ai semper mala multum mala multum u uk och non u uk och non uketi iam non uketi iam non polakis saepe polakis saepe telos tandem telos tandem Alà, sed. Alà, sed. Cai, et. Cai, et. Diòligu, Paulo post. Diòligu, Paulo post. Entais tais Atenis. Entais tais Atenis.